Сана курзан. Сағалмар күш хыврам ерзіне, Тенне віземге сесріш пульжавнам. Юраду амантна черене сыватмаш юраду гнам. Акпаян тіл бала шубашкар ураме варенче. Черене вуд хыпре булмала. Мэнь кедеден качы черенчень. епсана курманчы халичень. Эсіде курман мана Эс мана курза тен пілітшен пәрбіргачы савны бұлзана. Пілмеш ұқшава, сар хер ирттермен жі әзі жұптуза. калап, савзасын пәрбірне, не тек илме бір аза. Шүлленші де шуды жүргінне, шешке жүрі шамрак шымыртсім. Сана жеш, чунзавны шешкені юррымзем манюхеч илертсе. Сағалымар күш хывырым херзене. Ма херзем сесмер жавна. Юраду амант на черене сывададын дозым. Эскна.